Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dupnezeiască, îndrăznim a spune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie în părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, Cine mântuiește de cel rău?